Thank you. wong nasrine ah dengdeng sangga prada bukan umyung kang jan lan pratongo oh menika kados kanjeng prabu ingkang sampun miyo saking pasiwakan Gurwati daya daya putra Antiko Cumadon gawu Kulo putra paduka pun wisoto La la la Bila Cumadon gawu gusti Pelatiri babari dimateng abdi jengan dikeng kepatian Gulo pun praguto gulo nak nak <laughs> ora guto suwanun wonten ing kados kados pundi pasiwakan kula nokno iso lho wonten dawuh wirangan aku iso lho sabab menopo turunan dijenenge sun paring dawuh tak pelimpingi ngupaya dalan supaya lebih selanjut marang margane ngati Thank alami nanti kali maksudnya para peparing jauh menawa dina iki bibiamu broto jauh wis dilamar kelawan satrio gombal satrio melarat sinten romo kawan namo baldi akal jauh kelawan broto jauh pengelamari ditompoi prabu kang orang terang kelawan jenis yusun isoso kaulono mangke bibi Bratajaya sampun nyamar dhateng paman permati. Yo pancen ngono. Agelipun <laughs> lamar kula menapa Gusti? Mbah, dinane aku ora. Nang nyapar nyamar kondisi kersane jenenge misun par nopo marang penglamaring si permati. Iki pamrih pun dipun tami sampe sak leresipun. Lho. Sak bener piye? Gusti milih Gusti kula Bratajaya lenggah wonten Darawati. Sanajan to lenggah wonten Kurati nirak sedulur kuwi dimunung nang dhuwur Mandura. Ora ketangmu dhuwur sesuwek gedene kok ngalah Caraka. Mesti ngabri besok nang Raja Mandura. Wah. Menawi nembe ribet Darawati. Satemah boten ngobrol ngaturi menika dhateng Mandura. paduka sipate kadang sepuh nggih paring pangapura. Aku to. Wonten dawuh. Kowe wis mlek nitramu bala karena mu bala dewa dadi kongkonan Yai Prabu Duryudana. Kinen nglamarake Brata Jaya sing saperlu bakal gaup lan dipipi si Bulesra. Ah, mung ngawali rumiyin kados kuwi. Ora jeneng kalah dhisik. ingkang waniku malancang ya iku Prabu Kesa dhewe. Lah inggih. Paduka kita saged ngraos dhateng babagan ingkang Rayi Sindurwati. Menapa sababipun ingkang lali kepareng nampi dhateng penglamaripun Gusti kula Permadi niku mbok dhewe wonten janji-janji sadayanipun. Pak, janji aku ngerti. Nalika mau ada kanca sowan yang Praja Ndrawati dikongkon ayah ibu Dewa. sampeyan njaluk dina kanggo lawuh kepaten. Aku sing masuli. Wase penglamar sing ngamaro tak urungake semono sabab. Karone boleh diwo kang durung diwene ngerti lawane Prabu Kresna. Semune nesu karo waca nyang jeneng Malah kemalancang karo kanca dibedheni mesti kowe nantang jeneng ingsun. Lho, menika sinten? Karo kanca. Waduh, aku kanca. gawe wirangin wisoto parep nantang wong atuwangku kula nggir piala kula leh pantes miku dua pentem jero ana bocah wingi sore mirang wong tuwa piye karep wisata kanjeng romo sampe ngantos paduka cawe-cawe Maya pancen gumundung kumalungkung karo aja mangkipun wis ateng kang badhe ngrampungi piyambak. Wani nggir, wantun romo bocah bagus anak kulanan. ala antengmu kulono karo katuamu Allah nokno ini iki petukno ati karo wasa ajar karo wasa ngene iki wis tak ketahu aku to ya kan kok cocok ajar aku to ini iki wis tak ketahu <laughs> Ora nyono ditawi nderek mung kon Wis takil dawuh boten iki tak. Kanthi pundi bagi kula lampahi. Wani ora kowe? Iki pantun negeri kali tiang kaca. Wo, oh, degleng Gusti. <laughs> kaki kocok kok berang tanding hari kaki kocok nah urung sumuk nyawaku ini singa mana kau bisa kok nuri manggih kulit yang paling rampung ipun kaki kocok cukup Aran Wisoko. Yo, aku aku kok. Aran Wikadini Kakang Wisoko. Kali wirangi kula matur ke barat karo mojo miwani mantang Kanjeng Rama Ratu. Iyo, Kakang Wisoko kawula pami soko kang miwiti. Amarga Prabu Ayu ing Kanjeng Prabu kanggo wani nulung nglawan sikat bojo aku separap di harbojo ono parap opo kuoso kuwi tenimbangane wong kubabakan pipi bojo ora kuwi senang ing nyapa aku rompo perlamar harbojo ono parap Ayo sayembur Kita pun akan lupa kok wis mecahke dadaku karo Bakang wisoto tumeli cari ngebolo tengah pula tengah melawan lu prabu. Dan lagi kan rata wisoto kata kawis. Kakak mundung sekarang. Lalu lagi kita pula kata yang Arjuna palagan opo kuar banding karo aku Pragutu. lo <laughs> nggih. Kula badhe tanding kali singan kaniku ing kula nggih mimpang mawon opo nggih. Lah arep opo Pragutu? Pripun nggih wayo ing pambudi nggih. Iwo yo niki ditis keng wa kapritan dingali dingandika mongko kula mboten wani kali dingandika nggih yen mung ngono ayo mbok menawa kuwi mung menang karo aku <laughs> mboten mboten ajeng tanding namung keparenga padika paring kulasan dhateng kula nggih iyo nggo nggih netepi syarat nggih netepi syarat bi Monggo perang ning perang itok-itokan mawon nggih. Wong perang kok itok-itokan ki apa bisa? Eh ya bisa isake. <laughs> Lah nek nonggel to iku ning ngandi kula mengki mboten lumakang lak kula dijukani kengwa. Sing ngandi mang paring kulasan kali kula nggih. Yo yen ngono aku nuruti karepe Prakuto. Ayo. perang kiruan nyeri ning butuh saya itu ya ora tenan yo kena mengki griyen ngangge sumbar griyen kacingi ketinga dramane ya iki prayogan kula sumbar uli ya ya yo sumbar ora sakato Abu sing barat <laughs> Eh, ada wolco, ada wolco. Nuwun sewu lho, ya ora dadi apa ana apa wong raguto ayo wali ana iku eh? ayo ayo ayo ayo maket merono ki piye kajine mireng keng wong mungkin ndak dikira mboten sumbar dirungok ki wong raguto ning iki ayo ayo wali karo aku ayo ayo ayo tandang ngono <laughs> Kurangan pasti nyuwun e kula dewa. karo wasa. hanya jentak botol gulung mulur. Kita ang lu biar mulur botol kan. Murah lumung hati lumung Eh, kelakon cincang cincot gerunca gerunca le. Hehehe. 에이, 아무도, 아무도. 여기는 저요 먹부라운 부러시라고요. 아게요 불백을서요. 아게요 레벨아게요. 이래 신들의 여러분을 아 그때에 서요. 인디 오라겠다. 불러라비. Sing in the Punderland, in the Punderland. I do you. Sing in the top of that fifty press of me. Go over your book. Oh, no, right, you mean it. Sing Pundak, sing in the. Wapa polo Pundak. Melepet, I do you. Melepet, jeruk. mlebeti rambut niki. Kaya ngopo? Kaya ngopo? Iki kena butak wis suwe ngono kok. Butak napa niki buntek niki. Ora bener kuwi. Duyung. Ora, kuwi aja silak. Kula diwa aja mok tutupi. Kowe mau perang apa ora? Lho niki kok perang kok dipaido niku pripun dadi? Kula niki kula rewangi gemula bias kok mboten perang niku pripun? Kula niki mentas perang niki, Bapak. Perang kok ora ketok solae. Lho, apa kok solah kali mboten ora karep kula dhewe to. Kula solah no mboten no, iki karep-karep kula dhewe. Kok bab solah kok diurusi. Aji kok mboten solah nek kula menang aja napa. Lha kok? Lho. Wih, kira, arahiku, wih. Kira beripun. Kau orang perang kau. Lo, aku cekak tanya kau betul perang. Kau saya itu yakin lo perang kau. Orang kau orang perang. Weh, jalan sepata ni. Kau nuntal dalam lemah kau beripun. Orang. Yang pancen perang itu kudu nurak singgit tok gemergut. Lapa yang perang kok jeng linting. Bagi orang kau apa ini. Lah dene wong aor kok. Ah, wis sepo ngaku-ngaku Wedi haru-haru aja. Ah, bodong paduka mesani kowe dening nyatane kula pun dipindak perang. Saiki ngene wae para kutu. Kule ana sune haru aja. Ribut. Kadu kok sapa ya ana wae. Kaya ibu ribut. Ngerti ora koyo aneh haru aja? Dereng. Supaya Gatotkaca nesu. Kaya ana Gatotkaca anake wong tugelan. Sedugel buta, sedugel satriya. Napa nggih? Lho, maidhowe piye? Lho nyuwun keterangan kok sedugel buta, sedugel satriya niku pripun? Butane kuwi arimbi. Satriyane wer butara. Oh, niku to. Iya. Lah mungkin nek nesu, aku sing tanggung. Oh nggih. nggih ngestake dawuh gawean penak ilakoni on moyo i blanjane tetep kaya ono nggih kula tambahi angsa tambahi piye aduh kanca anak cecekan kena aduh kanca anak gendruwo kena aduh kanca anak ululu oh ululu piye laripun ilu-ilu langi ilu-ilu aduh kocok anak demit yo aduh kocok anak geleong baru doyong ya dinggo mau geleong Eh, anak puspo warna. cengengesan wong gerang kok cengengesan Eh, aduh kocok aduh kocok Olo paran. Aku mau sak jermo dikongkon. Lah, wedi to, Ran? Oh, kula niki jujur lho, kula niki. Aku tenan nek mau dikongkon tenan nang kok kan matur iku Aja kudu dikongkon. Timbo sang atimu dhewe. Oh iya. Are ojo. Ono paran timbul sang atiku dhewe eh dikandak. Iki kok dikandak Ayo kaya ngono. Iki Adu kaca, adu kaca anake wong tugelan. Adu kaca anake wong tugelan. Stugel buta, stugel satriya. Utane alimi satriyane berkudoro. Adu kaca anak dedekan. Adu kaca anake gendru. Adu kaca anak demit. Anak ilu-ilu. Anak panas pati. anak gleong waru doyong klek-klek, balung tanda kawula tami sapa sing miwiti buli buli buli buli sing buli niku sinten oh sedhep goblok men lho lah kula moyoki ngoten niku wong menika kok buli ngoten niku ah cangkem iku seru iki lah pripun Iki masane ora ngerti. Oh, blas lan kuwi dereng mujeng. Babar pisan dereng ngerti. Bule niku sinten? Eh, disrokke meneh. Kuwi tak kandhani. Bule iki koyo aku. Oh. <laughs> Jabang baik. Nah, niku sesuk dulu. Ambil ini lho iku. Gawe wirangku ngono. Iya. Ih. <laughs> Lagi ngerti iki aku. Bae nyuwun iki boyokane buli. Oh, weh baleni meneh. Aduh koso anak tetean. Buli, buli, buli. Aduh koso anak gendru. Buli, buli, buli. Aduh koso anak. Buli, buli, buli. Aduh ojo. Buli, buli, buli. Anak. Buli, buli, buli. Aduh koso anak yuk. bule! bule! Oh, oh, <laughs> <laughs> <laughs> oh! Oh, Oh, malah ketelangsung kok anak anak 还是我再来我鼓嘞！哦哦哦！我妈那个大浪手妹妹，哈哈哈！我妈在那里个羞羞安个样子呢，离婚。谁给我请我娘来？谁给我来？我娘鼓嘞！哈哈！没事，没搞到，没搞到。哦，是那搞的完。那鸡巴腿，那鸡个是哪样？哪样？哦，冷淡，冷淡。 mati kon moyok ingin kok kleru mesti amuri apa kon moyok ira iso nyambut gawe ya jeruput mesti amuri apa oh ampun ngepal kali kula kula niki ambak boten gondro ngeten nyuwun pun gelem kerido kerido ngopo Oh, arek kula pun gelem Aku telung porong mampu. Mempro wandamu. Aduh, ini. Ayo mingat. Di. bocah-bocah. Ah, ngomong kuwi. Padha rene. Apa kuwi? Iki tak kandhani, Cak. Ngopo kuwi? Ini yo tak kandhani. Ngerti yo yo. Kandakno karo kanca-kancam. Lu, kok malah kon ngandak. Ngopo kuwi? Sinuwun iki tibake wadanane bundi. Woi, parah. Shit. Arek ngandani wong dodol dawet. Takon gawe ke bule. Gojok ora enak. Malah dikandhani sapa-sapa. Wong adol es dikandhani. Hei, Arwoso. Wo Prabu Ndau. Minggat. Mboten badhe wangsul. Lekandang telingaku. Labrak lakon karo konsol. padu labu dateng pun buri serong ngantos mentolo badehan nyidani dateng kang putro piyambak koko para buku ratu ini misal koko para buku Raja. Kula durung semiru Prabu. Kula tandanganipun Wabala Dewa. Apa sing kemarang? Koko Prabu. Ih. Keparno kendelangin paduka masa yudha dateng pun karo kaca. Koko Prabu menika jejering asepuh, oh, mimpang ngombo ten kundang kawon malah ngling semi Koko Prabu. menika rak lare wingi sonten ki menapa Prabu dadak tumandang lan karo kosa. Arab gawirang karo Bolio. Jaja karo Madura barat. Hargoso wonten dawuh. Atimu siram mentir taning kesabaran. Aja nganti sira kuwi mangki tanding lawane kang wae iki pundenmu dhewe nggih. Eh kawula dami sinten kami witi ya ning semene. Nuwun inggih ngestoaken dawuh. Kok Prabu nggih pinangka kangge misah swasana menika. Supados kula sampun ngantos pinastan awrat dhateng salah setunggal. Gegandingan permadi menika kadang kula buri sra menika nggih kadang kula. Lah, kuwi kadang, nggih kula ngertos. Dinten mangke bab penglamar saking Amarta kula wurungaken tanpa sabab. Syukur bagi sewu. Bapak Prabu mengko dhisik. Sak bajure. Ora Bu. Gandeng ingkang ngayunaken Bratajo menika mboten tiyang setunggal. Sak mangke kula ngawontenaken sayembara. Sayembara. Wujudipun kekudangan. Apa kudangamu? Sinten kemawon kepareng badhe nglamar dhateng adhi kula Bratajo. Waton saged mujudaken kekudangan kula ingkang awujud. tontonan swarga gongsa lokananta kayu klepu dewa ndaru sekar mas kang apupus cinde pari jata kencana Semawana temanten kakung nitih kreta kancana dipun iring ratu sewu negari kusir dewa Pangareh temanten kakung sipating jawata ingkang busanani temanten putri widodari ngajenging kreta kancana kedah dipun beksani wanara seta sumawana kedah mujudaken serasran maestro dandu ingkang pantal panggung sungu bunga lan cacah satus kawan dosa menawi saged mujudaken menika kula pinten kelampahan badhe daup lawan kadang kula pun broto sih andang sripala dewa mangkal niro pinus ing swanggono Mangkon lho kudangane Syadi. Nuning iki kok ora. Iya. Kuwi jenenge adil. Longko papat bisa kawi. gawe. Nanging yen wis roh entuk kaya marko dulur akeh. Nggih nyemangake. Bisa datang dene opo? Ora kitang sambung obor colok sebutan dalan. Pun kakang dal pamit bali nyang Astina. Mangga kok. apa kaki prabu kula aturi mejahi ingkang putra pringgandani monggo sak menika kula aturi mejahi sababe apa longko paman permadi saged tansah damel wa hmm, mekaten pundutanipun wa prabu ingkang hanggedhakar angedhukur tangih lamun saged madosi Kadang-kadang, London jauh. kowe ora perlu kuwatir. Jenenge ingsun ora bakal disiki kersaning kang gawe jagat. Setemene anggone ingsun mundhut iku mau sekabehan pamundhutku kaya wis bakal dipirsani lawan eyang penemban pegawan Wiyasa. Menapa inggih iya? Malah keporo kau Prabu Balodewa sing durung ngerti ning yen eyang Wiyasa wis ngerti kabeh pundhutanku. lajeng kadosa pundi ingkang mangkono kang prabu kuwi gelis singgal dalium nyang raja ngamarta sekabeng pundutaning sun ingkang aturna nomor saning yang penemban aku mau ngenteni marang tekaning si permati ingkang kata gau pake lawan si broto jaya mari ngatungu prabu kuwi nyun pengestu badhe wangsul dhateng ngamarta yen wis entuk gawe aja kesuwen kita ninggal marak nyang praja ngorati, dhewe wis tak kendhah nyun pengestu prabu Setiwana cepepek awelah. Ah, Menika sinuwun mandura ingkang ngetinga sampun badhe kundur saking Praja Ndwarawati. Iki cumadung dawuh sinuwun kados sapundi. Lho, Paman Durna lan Paman Singuni. Nuwun inggih kula sinuwun. Ing lawan lan kula dipunutus lan anak Prabu Duryudana kapris musul dhateng Patika Sinuwun kados sapundi yang sadamel menapa mboten. angin paduka badhe mundhut dhateng ngrayi Kesuman Dyah Bratajaya. Menawi mboten nasa damel kula kapuri ndawaken kemat guna piranti dhateng pun Bratajaya supados sehingga kelampahan wangsul, wangsul purun dhateng Raja Mestina. Awan perban. Nuwun wonten atau. Pun mboten kula tak mawi Joko Montro. Mboten kula dhateng kangge kemat kemayan. Dadi manten niku nek krana dikemat mboten awet taman bulan. Oh, nggih, nggih, lajeng kados pundi? Wah, kula sampun kelampan. Lan kula itu lawan Garwoco. Kula milani Wresnawa. Kapinu sing Garwoco sawang dhateng Warwati. Tibaning kota, ajiplo pun Dratasa sampun dipun lamar lawan pun Permati. Oh, oh, oh. Meniku sana jodohnipun, kan? Terus mendi, sana jodohnipun pun Permati. Lampahan kodohan wayuto pun pisah kanya ikrasmo. Nembahan, Yai Kresna paring dawuh. Bab nglamar sing amarga dipun wurungaken tanpa sabab. Salajengipun Yai Kresna gawe kekudanan. Menapa kudanganipun? Sinten kemawon saged kelampahan dawuh kalih adhi kula pun Bratajaya. Waton saged mujudaken tontonan swarga bangsa Lukananta kayu klepu diwandharu genang Mas Bupus Cinde parijana kencana. manten kakung ketah niteh, kerto kencono busir dewa pengareh dewa usanani panten putri widodari kairing ratu semenugari ngajeng ing kreta bineksan manoroseta lan saged mujudaken sastra-sastran maisun danu pancal panggung sumubunga bungalan caca satu sekawan oh niku gampil mawon nuwun kula ngertos sedaya ngene niku Kertos, kening kertos. Syukur mangaten. Tengatun, buatan sah, datang ke maturi Prabu Duryodono. Cekap, dikuramu-kuramu, Prabu Duryodono. Oh, iya. Mangke, kula ingang pati ngerampungi sini kundri. Kialia, opo wakni gendel. Orasan datang matur nang sani anak Prabu Duryodono, saki kuit tak kongkon, perintah nang anak-anakmu mungkura wakabeh. Keparngi kakang, jurno kebihi. Kule anak, Tontonan swarga gamelan loka nanta kayu klebu diwontaru gedhang mas kubo cinde parijoto kencana tontonan swarga tontonan swarga ki wujude kaya ngapa mayar wae tapi nyambat rombongan ketoprak nyambat rombongan ketoprak heeh dokon dandan sing apik-apik engko diangkokke nek iki pas toprak heeh ya terus apa meneh golek gamelan lekonanta sing golek nyanyi nyewa kana gamelan usi ku ya kena gamelan usi heeh sing sewane mayar gamelan sengganen heeh sing -mm. usi wae ora komplit ya kena saranta, tok karo bendar karo suling wis apa rejo kek kang ora widakoki swarga kuwi kok kalukanan ta kuwi iya lah terus kayu klebu dewa ndaru mayar terus kuliah kayu godhong ilor arang yo apa lu mlumpuh ke wong sing arep ndune Pangun arep mateni suara. Heeh. Hmm. Bleh kayu ilor. Eh, gedang emas ku pos jinde rasa ketok kulit gedang emas gedang kudo kuwi tenang gedang kudo mau dikai teras kuning kaya emas iya ini stok ke jauh lak maiso danu mayar boleh kebu kona boleh nyanja galang kebu pirang-pirang ini ya musrah-serang ya beliau satu sepetang puluh Nerang kebu ya buda-buda ya adem. Ya wis pake gaul. Diring ratu sing negara. Kurawa dandani cara ratu kabeh kon ngiringake. Kurawa mung 100 nyambat wong desa-desa kuwi dikelompoke dandani cara ratu. Oh iya wis pake gaul. Lah terus manara sita sing njuget. Kowe dhewe. Apa iki wis nyuwi ora piye? Kowe iku nganggo cangkeman kecek. Golek siwar prabot. Kowe tandane cara munyo om Kowe iku yamis sewu ya wis rada munyuki. Ya wis tak ge dawuh. Wis mung kuwi. Iku iya, lho. Nah ninggal sampun kula bataken, Ger. Syukur. Ing mek lapan kula badhe. Dadosi bure sapa? Kumpul Ger kula diraken kundur ana Prabu. jroning kacang gigi Agasmana. Paripurna nggih nyedhuwan Wayuda Prabu Baladewa mangsah lawan ingkang putra ing Pringgandani. Pinasah lawan ingkang Rayinata Ndurwati Prabu Sri Bathara Kresna. Ing mangke sakala Prabu Kresna paring pangandika dhateng Kang Putra saha matur sanipun ingkang Raka Nata kawurungaken tanpa sabab nglamar sing ngamarta labet Prabu Kresna kagungan kekudangan purna nggih ngaturaken kekudangan ira sakala Prabu Ladewa wangsul dhateng raja tan kantun apa pringgel ninggal badhe wangsul dhateng ngamarta Prabu Baladewa winanggih kelawan sang Begawan Durna Ya ngendikaken dhateng pundhutanipun ingkang Rai Prabu Kresna tanggap sasmito pandhita donya gaya parintah lawan pati sengguni daya-daya bidalek Lurwati sing kuni parintah dhateng para kura angupati dhateng pundutaning nata Lurwati. Tangkaraos ing mangku sangancik mangsa kasanga. Sangsaya dalwarara sabyara kang lintang kumedhap. Iste sumnyo tengah wilu merangkan daning pospito. Om Karang yaning putyani Sang Tiwi Jawa matu pronto manung sungsarining kembang jinigik ingkang lumampah genti kawuso ing mangke datan kadi kang ana madyaning praja ngamarta katingal begawan wiyasa lenggah kadhep wayah yen jinontoyayah lintang kang abdir mungguing tawang